Alhamdulillah berdoa dan kami bersyukur kepada Allah. Bagaimana Allah kita datang dan duduk di majlis. Di mana kita fikir tentang iman amal. Pada hari ini hari Ramadan. Allah Taala bagi banyak nikmat. Tiap-tiap sunat Allah Taala gambarkan lebih pagi. Tiap-tiap pagi Allah Taala jadikan menggantikan puluh satu dan melamatkan ini satu malam Allah Ta'ala bagikan seribu bulan siapa-siapa yang dapat dijaga beramal berfikir pada malam itu maka Allah Ta'ala akan berikan dia menggantikan digantikan sejati yang lebih kurang 80 lebih tahun maka atas ni lah kita bersyukur Allah Ta'ala berikan kita topik dan di mana malam atas ini eh, malam di mana min bayar belum dapat dapat apa pasti ini dia macam patrik tidak ada pasti maka atas dari lah, kita nak pikirkan nak pikirkan agama bagaimana satu banyak agama yang boleh masuk dalam diri agama boleh masuk dalam di kuarter kita, jalan-jalan kita. Dan semua umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa pentingnya agama? Agama ini sangat-sangat penting. Sebab itu Allah telah katakan Nabi-Nabi kepada Nabi. Apa yang Nabi-Nabi buat? Nabi-Nabi dia akan bawa agama yang sempurna. Dan bukan saja mereka bawa agama yang sempurna mereka akan dakwahkan, mereka akan sampaikan, mereka akan biarkan orang lain supaya orang lain dapat datang. Kenapa Nabi-Nabi ini faham apabila satu orang dia gagal untuk beragama, maka dia akan gagal selama-lamanya. Dan semua amalan ini akan ditolak oleh Allah. Sebab satu orang itu dikemukakan untuk agama ini, Allah Ta'ala hantarkan Nabi-Nabi. Dan Nabi-Nabi ini disusahkan kepada contoh Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim AS satuan Nabi dan Rasul Allah Ta'ala hantar dia satuan bangsa dia tidak ada kerajaan, dia tidak ada tentera, dia tidak ada senjata tetapi apabila Allah telah perintahkan supaya dakwahkan semua penduduk dan itu raja pada Nabi itu nampak dan Rasulullah maka dia lakukan dengan tugas walaupun dia tidak ada apa-apa tadi dulu Maka dia telah berjumpa raja dan kawakan semua penduduk di Bahawa Allah telah berkuasa. Eh, maka dalam tu dia apa? Dia tak terima. Kenapa dia declare diri dia Tuhan? Dia pencipta, dia menghidupkan dan dia mematikan. Maka apabila Ibrahim AS berawakan Namun pada Allah, saya beriman Allah, maka menanggung dengan ampun dalam waktu tangkap Nabi Ibrahim. Bukan saja dia ditangkap, Ibrahim alaihissalam telah diikat dan dipelanjangkan, dimalukan begini. Siapa-siapa yang mengatakan ini akibat. Maka atas dari ini, ya Allah Allah nak tunduk dan kudrat. Eh, bukan saja namun Rasulullah tangkap dan pelanjangkan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi di telah bahawa dan dia telah hidup dengan api yang besar. Lama beritahu satu satu ke dua tiga kilometer persegi. Eh, kalau swing tali ganda sepuluh dua puluh kali besar. Eh. Untuk apa? Untuk musnahkan bagi Ibrahim. Ibrahim ada salah label atas kamu ini. Tetapi apabila dia cakap Allah telah perintahkan kepada api nyaman dan tempat ini adalah Allah Taala menunjukkan kudratnya bahwa yang menciptakan semua di muka bumi ini adalah Allah. Tidak ada makhluk yang berkuasa. Dan tidak ada sesuatu yang berkuasa. Tidak ada api yang Allah Taala kita yang berkuasa. Kecuali dengan izin Allah. Katakan sekali kalimat La ilaha illallah Menafikan semua ciptaan Allah Bahawa makhluk Allah The creation Allah Makhluk Allah ini tidak boleh bagi mudarat Tidak boleh bagi mudarat sebab tu aku juga satu orang teruskan atas iman yang dengan betul dengan Allah SWT. Maka dia Allah SWT beri taufik untuk amalan agama yang sempurna. Tapi apabila satu orang tak usah atas iman yang sempurna, maka dia yakin bahawa dia boleh diselamatkan. Maka dia sempurnakan Allah Taala. Maka apabila satu orang kaya, dia tak usah atas imannya. Maka apabila Allah SWT beri dia kekenangan dan kekayaan, dia kata, ah, makhluk ini bersenang dengan siapa yang bagi saya uang kuasa. Maka dia kata, ah, makhluk ini telah bagi saya senang. Maka dia tak apa Dia akan buat segala apa saja makhluk itu. Bagaimana satu yang beriman apabila Allah Ta'ala uji dengan kesenangan. Maka dia faham kesenangan yang datang kepada Allah Ta'ala. Maka apa yang dia buat? Dia akan lihat apa yang Allah Ta'ala nak Apakah perintah Allah Taala atas batu? Maka dia faham Allah Taala perintahkan dia kena bayar zakat. Maka dia akan Bukan saja itu dia akan lihat apa perintah Allah atas batu, maka dia kena tolong anak yatim, maka dia akan tolong anak Apa lagi Allah perintah bagi dia orang susah, dia kena bantu, maka dia akan bantu. Kenapa? Yakinnya bahawa betul kita akan Allah. Maka saya kena laksanakan apa yang Allah tapi apa saya yakin tak betul, yakin dengan makhluk, bahawa makhluk yang makin senang, dan maka dia tidak akan bayar zakat. Kenapa? Yakin dia bukan Allah SWT akan menghidupkan. Dia tak akan pulang menajakin. Kenapa? Dia maaf, ini bukan Allah SWT akan Maka sebab tak mau kaya, dia juga usaha iman. Bila juga tak kuat dan miskin, apalagi miskin. Maka dia faham kemiskinan tentang Allah Maka paling kuat dalam kemiskinan Allah telah minta di sama. Maka dia akan sama. Tetapi kalau kita keluar miskin, kita usahakan iman, maka dilihat kesusahan yang datang pada dia datang pada dia. Maka dia akan bawa dan bilang. Ah, maka dia akan mendengar semua. Kenapa dia telah susah? Batu satu orang miskin, satu susah, dia kena usahakan semua. Dan begitu juga takuan dan serangka. Apabila dibuktikan atas teman yakin yang betul kepada Nabi Sulaiman AS, maka dengan serangka yang dia Allah Ta'ala mungkin pada dia, dia telah gunakan untuk sebarang kamu. Dia telah tawarkan. Dia telah pentakan semua makhluk Allah, semua keburu. Dan semua makhluk Allah yang izinkan itu berkata-kata. Dia telah gunakan semua keluarga kerajaan yang tentu yang dia ada untuk tebakan la Bagaimana satu perempuan dunia yang satu pinggir, yang satu tangan masih dia telah perintahkan supaya dibawakan kepada supaya dapat tawarkan perempuan dunia dan bayar di rumah nanti. Maka dia telah gunakan kuasa dan perajaan untuk apa? Untuk bawa kepada Allah. Maka inilah dan maksud kita buat usaha tak agama kita untuk selamatkan diri. Dan bukan untuk selamatkan orang lain, tapi sambil itu disetujui orang lain supaya dia selamatkan dirinya. sebab itu usaha atas imannya sangat penting. kalimah iman la ilaha maka itu semua belaka. pasal rukun iman. Itu juga Nabi SAW kata iman ada tujuh puluh sama. Mampu hadis yang lain yang SAW kata maksudnya iman ada tujuh puluh sama. Yang paling afdal adalah menepikan benda yang mengharap perjalanan. Dan bahagian iman yang penting ialah malu. Maka sekarang ini lah yang bawah itu, kan kita kena musnahkan apa sekarang. Dan benda ini, dan bagaimana kita melalui dari masyarakat pada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Perbarulah iman. Maka sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat, ya banyak-banyak Maka Nabi SAW itu banyak kata ucapan La ilaha Maka atas sekali imam ini Usir di jalan Sebab itu jemaah dibentuk untuk lompat bulan Tak lari untuk muzakara Untuk bicara Untuk beritahu percaya imam Dan karena da'wah dan masyarakat Apabila satu langsung da'wah dan masyarakat Maka Allah telah akan berikan satu Satu, satu hadiah apa hajar dia? Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa. Bukan itu saja, Allah Ta'ala akan berikan kemuliaan satu dos. Satu cahaya di mana Allah Ta'ala tak ada kemuliaan. Jika ada makhluk yang Allah Ta'ala berkuasa untuk bagi nur hidayah. Yang boleh bagi nur hidayah kepada Allah Ta'ala. Tapi dengan syarat, dia kena dakwah dan Maka bukti satu hari manusia itu dalam kejelasan Kenapa iman yang letak di mana? Iman yang letak dalam hati. Allah beritahu kalau iman di dunia itu bukan iman. Itu satu-satu iman. Apabila iman atau kepala fikiran itu, itu bukan iman. Iman letak ada di hati. Bukti dalam video bahawa lain begitu, dia baik kasih saling. Dikisahkan satu bang dalam dalam kebun. Dalam ataupun dia ditutup dengan ular tegur. Kobra. Ular hitam. Dan tegur dia sifat dia, dia bukan menyala tetapi dia akan spring, dia akan muntah, dia akan kejar dengan mangsa. Bukan saja dia akan muntah tetapi dia akan tempurkan, berikan dengan racun. Apabila kena mata orang, mata orang akan muntah. Eh, baru dia akan selang dengan Maka kata manusia dalam dalam tubuh dia terjumpa dengan seekor ular itu. Maka perasaan takut datang dalam hati. Maka dia tanya, takut ni letak ke mana? Takut ni letak ke mana? Tak bibit, takut, takut, takut. Atau dalam pemikiran itu, takut. Maka dia kata, takut letak dekat hati perasaan takut akan dalam datang dalam hati maka dia pun berdiri maka dia tunggu dan kalau kalau ular tak sambal maka dia tunggu dia tunggu ular tak keras dia tak keras maka dia pun lama-lama ke usik kena tangan ular tak takut tangan maka dia pun sekali berhenti sebalik dan ditolak ular tengah ular tu dah mati dan kena pincang maka perasaan takut tadi rasulah terhadap kita. Maka sinilah Allah beritahu, selain dari Allah, lain pula tertua pada hati hati manusia bacaan ulama kita itu. Inilah ini. Apabila kita buat usaha tak beriman, maka Allah Allah akan berikan kita eh, satu nur, nur bidaya. Di mana ibarat Allah itu masuk kita dalam bilik belakang dalam bilik belakang ini eh, baru apa ini dalam apa ini bilik belakang ada kucing ada riwayat yang kata ada ular eh, ada tali pinggang dalam bilik belakang maka dia nak cari dan eh, dia tengok rasa-rasa dia tak apa mana ular mana apa mana tali pinggang maka bila dia kita ular ah ini bagus ni pak tali pinggang licik kenapa dia dalam gelap Ha, maka perintah Allah mungkin ha, Kata-kata perintah Allah mungkin lah ha, Semua mungkin Maka itu manusia harus jalan jelas Buat manusia mungkin Semua mungkin Maka kemudian Allah Allah Allah orang Kalau nama Islam ini Dia letak dia nalis yang betul Majlis atau baik itu Maka dia akan nampak Ha, ini pula tulisan Maka dia akan selamat Tapi di dalam ini kalau kita kena sedikit semua rajah, semua bersuri, semua rajah, tinggalkan aku. Lah. Gelap ha, bagi banyak mana, ribu-ribu pada gelap. Atau bisa ambil barang apa, pukul gelap, gelap pun tak ada. Maka, orang itu pun dia beritahu, kita buat satu ha, lain itu boleh beza, sini saling ini mulai selamat ini. Bisa tidak berjaya satu rambut penuh dengan kegelapan dosa. Masa terlewat, dia tidak dapatkan hidayah kepada Allah. Macam mana nak menemukan hidayah kepada Allah, dia tidak dapat dan berusaha. Dengan dia mengikuti kita macam mana hidayah akan datang. Kalau di supaya banyak mana pun hidayah akan datang. Kalau dia ambil kejahatan kekuatan pintu pun hidayah akan datang. Hidayah akan Allah Taala bagi apabila satu orang dakwah dan mujahadah datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat Nabi. Bahwa Allah Taala berikan hidayah. Maka apabila satu orang mendapat hidayah, maka dia akan dikuatkan untuk bawa agama. Dia akan dikuatkan untuk bawa agama dan sempurna dalam hidupnya. Apabila dia semayang, maka dia beringat Allah. Apabila dia berhati, dia beringat Allah. Bila dia baca Quran, boleh Allah Bila dia belajar belajar ilmu, dia boleh Allah Bila dia hati surat, dia boleh Allah tak? Dia akan bawa agama bagaimana Allah tak? Tetapi kalau dia tak tahu kalau tak tak iman di dalam kelapa, Allah bagi dia harta, maka dia akan gunakan untuk nampak semua. Apabila dia jadi miskin, Allah bagi dia maka dia akan berapa, dia akan komplain dan berapa mampu semua orang mampu susah. Eh, bila dia ada ilmu, eh, lagi banyak dari pelajar ilmu kamu, maka dia akan bawa Allah jawab. Ah, bila dia sedikit, dia akan ingat belajar. Maka apa sebenarnya kita ada nama itu? Sebab itu kita tidak beriman. Untuk selamatkan siapa kita? Untuk selamatkan diri kita. Dan Allah Allah itu semua manusia ada halal dengan kayu, ada halal dengan susah, ada halal dengan miskin, ada halal dengan pangkat dan harta, semua dimiliki oleh Allah SWT. Bila kita mengatakan kaya, bila kita masuk dalam tubuh, tanda-tanda kezaan atas Allah SWT. Dan bagaimana Allah SWT bukan sahaja siapkan dan eh, bazar apa alam alam tubuh dan eh, alam alam akhirat, alam alam surga tetapi di dunia lagi ada nama beritahu dan Nabi telah berkata Allah telah menciptakan dua malam lepas subuh puasa dua shift lepas subuh mereka satu ni dicatatkan amalan amalan amalan baik apa dia nak beri amalan amalan baik amalan amalan yang diperintahkan oleh Allah itu sunnah dan sunnah itulah selain dari itu selain dari itu tidak Masa tu malaikat lagi, ialah kebiri dari amal-amal mu'ud daripada subuh sampai asar. Maka kecil dia akan subuh. Nabi itu juga lepas asar. Lepas asar, malaikat dia akan lagi? Eh, amalan baik dan amalan buruk sampai subuh. Tiap-tiap hari. Mula bila? Mula akhir balik. Kalau satu orang umur 10 tahun, dia nampak kucing, anak kucing, dia ambil kucing dan ketuk kepala di petang maka dosa ini datang atas pada siapa? mak bapak kenapa dia tak rekam? dia tidak dibutuhkan kita semua membutuhkan kita dan dikuali oleh Allah semua balik cuma masuk dalam buku mak bapak tuan-tuan sebagai bapak dan tuan-tuan yang ibu maka semua anak-anak perempuan dan perempuan itu masuk dalam surga kita. Kalau di umur 10 tahun, dia dapat duit yang sedikit dengan ayah dia, dia lebih besar. Pahala dia akan masuk dan seaman, bapak, bapak, bapak. Dia sakitkan dulu daripada akhir balik sampai masuk waktu. Maka atas segala ini berbagai Allah Allah tanpa kemalikan bukatik, tetapi Allah Allah ada satu perhimpunan ya. Itu Yaumiti hak agama Semua manusia yang dibutuhkan dan berjalan agama adalah Sampai kini yang akhir kali Allah Tuhan Ubi puna Banyak orang ubi puna. Kalau ada kata mesti UITM Cara dia satu uhibunan Convocation Namun dia lain Tapi puna. Padahal itu dia tengok apa? Nak tengok yang disingkir Siapa yang mati? Dia kulit hitam ke, biji tak ada, dia tak ada. Dia pendek ke, tinggi pun tak ada. Dia tengok dia ni. Eh, kalau semua ni, maka dia lah orang yang saya, berjaya, berjaya, berjaya, berjaya, berjaya, Nampak ada soalan yang kami pada setiap itu. Maka pada Yahudi ini, Allah Ta'ala akan Allah telah besar ada dalam bank, kamu dulu ada sepuluh digital, masalah orang lain untuk kita Allah tak tangan itu. Bapa Allah tak kenapa? Tuhan telah ditetapkan kepada Rezeki dia banyak mana. dia bapa, jodoh dia sama, bapa mentor dia sama, mak mentor dia sama, semua alam Tuhan tak Yang tak ada Dia punya agamanya, dia punya dia dia dia choice dia tetap dia pilihan dia nak kahwin nak minta Allah itu atau lama kena ha, itu dia Allah SWT jodoh dia tak sebab rezeki dia Allah tak sebabkan cuma dia dia pilihan dia jadi dia lama minta Allah itu sunnah nabi atau sebab maka satu manusia itu akan di, diberikan gandaran atas pilihan itu untuk tak perintah untuk orang-orang yang berdosa. Maka kerjakan semua manusia dalam taat seratus seratus perintah Allah. Apa yang seratus seratus perintah Allah Taala? Seratus seratus perintah Allah Taala yang seratus seratus sunnah Nabi Sallallahu Kurang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang sunnah Maka ada perintah satu orang. Eh, dia kata, saya ini wali Allah, kekasih Allah. Kalau saya tengok atas diri dia, tidak ada senang mati terlalu dia mata dia seorang begitu. Dia satu orang produser. Satu kekasih Allah yang akan ikut senang Nabi Muhammad Sallallahu Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitulah dia lakukan kesemayang. Bagaimana dia lakukan zakat, begitulah dia lakukan zakat. Maka atas segala ini lah, tuan-tuan, pikir-pikir atas diri, atas keluarga kita, anak istri kita bagaimana agama yang sempurna boleh masuk dalam untuk dapat pasal ini kita kena bawa, kita kena buat dakwah atas iman oleh itu sebab itu waktu itu kita minta mata untuk keluar 4 bulan lah, tak pun kan? pada bulan Ramadan ni bulan yang sangat azab kerana setan-setan semua tinggalkan Masa dan kan semayang bersemayam atau terawih dua puluh rakaat. Boleh semayam lapan rakaat. Ada sempat ada sekitar kira lagi berapa satu jam. Boleh bangun bangun lagi, boleh dia mulai, boleh tahu. Lain lain hari kebanyakan tahu. Bila dia muda ada di kuasa. Ah, ha, dia kata mata dia, dia dia. Maka Allah Taala beri taufik tapi kalau tak puasa, boleh main dua orang lah semua. Muda tak? Boleh duduk dengan selama ni? Lagi muda tak? Subuh? Lagi muda tak? Tetapi yang kira di rumah dia muda tak? Lagi Allah Allah berkomping untuk Allah akan Bila kita kuat tak bulan, Allah Allah berkomping untuk kita belajar akan amal tak akan satu cerita bagaimana ulama hidup di barat dan Dari kalau kita nak tanya dan parah atau pisau. Apa dia perlu buat? Ya kami para ini dia akan bakarkan sampai panas. Bila dah panas, mata senang untuk tutup. Dia akan tutup dengan sebuah dengan yang besar, dia akan jadi tajam, dia akan jadi mikir. Tapi kalau kita tak bakar dia, eh, kita tutup dengan sebuah sinar, kita tutup, tutup, tutup, dia tak akan berhenti. Sebab apa kita dalam keadaan muzahara setelah 4 bulan, eh, Kita apa, kita bagi 4 bulan, eh, kita bagi 2 hari, kita bagi 3 hari. Apabila kita muzahara, kita tak payah untuk sebab la ilaha Allah? apa jadi? Allah Allah akan mudah untuk kita islahkan diri. Kita akan betulkan iman yang kita dalam Allah. Kita akan betulkan iman kita kita akan betulkan ilmu kita dan kita akan baiki hubungan kita dengan Allah kita akan bimbingkan di sini ini supaya dan eh, mudahkan Allah Ta'ala untuk amalkan Adam dan gunakan hal pada Islam kita tapi kita tutup Tuhan dan juga kita Allah Ta'ala beri kita berupaya untuk Islamkan kita sendiri dan kita punya amalan-amalan kita semata-mata kepada Allah Ta'ala dan agama akan tersebar saya manusia terpilih pada agama Masjid-masjid akan lebih penuh Hidup orang-orang baca Baca mana hidup masjid Nabi Muhammad SAW nah, ha? Daripada satu masjid Semua takat agama Akan dihantar ke masjid Akan masuk mas, Awal lain akan dapat Maka atas soal itu kita atas Dan kita beribadah ini Semua-semua terpilih kepada Allah Bagaimana Allah SWT Allah SWT dan dari umat Nabi Muhammad dan Allah ini semua kawan-kawan kita jiran-jiran kita kan? dan Habib Musa Nabi Muhammad dan teman-teman sahabat-sahabat Nabi Muhammad boleh salah itu tuh nafas saya cepat asal malam buat waktu siapa berusaha